ndabaramukije bakunzi mwese muri ko mutegabiri radiyo isanganiro nongera no kubaha ikaze mu kiganiro umuyange ikiganiro mukurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango umuyange akaba ari ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cyacu uno munsi umuyange tubashikana mu byegwa bya ngozi ni muri komine mwumba iyo ntara ya ngozi aho tuza kubayagira ku baza kudushikana mu byegwa bya ngozi kugira dutahure byinshi ku bworozi bw'izo mpene alpine medari niyo nkuru nagutunganirije umuyange kuri uno munsi reka n'ubu n'ubu nyine nongere kuguha ikaze isanganiro iradiye duhuza ikigo cya izabu mu ntara ya ngozi ari nacyo ubu kijejwe gukwiragiza izo mpene za kijambere bamenyesha ko mu gihe baronka izo mpene zitakamwa neza ariko ngo ubu umwimbu w'amata barawubona kandi baranawugurisha bamwe bakawukuramwo amaforomaji Elias Minani ajejwe ikigo ca Izabu ingozi eh, izi mpene twazironse zaraciye mu ngorane y'ubuzima bwazo twazironse icyo gihe zidakamwa byoba byari bivanye kumbure n'ibintu bijanye nuko zari zifashwe ariko aho zishikiye mu bintu y'iwacu ubu turamaze kuronka nka zose ziramaze gukwiza litiro n'inusu ku munsi ariko hariho n'iyashikije amaritiro abiri ku munsi ariko iyo ni imwe mugabo muri muri rusange zose tuzifata yuko zikwiza amaritiro iritiro n'inusu ayo mata hanyuma acaheza akajahe eh, ayo mata tuyakamira mu ndobo hanyuma tugaca tuyakoresha izo foromaje ko nabibabwiye mm-hmm. hanyuma ayandi turayadandaza kuko hariho abantu baza kugura amata abayamenyereye amata y'impene hariho n'abaja kuyakoresha nabo kuyakoresha amaforomaje no kuyanywa mbega uwo mugambi none wo korora eh, impene cyane cyane z'ubu bwoko bwa arapine nk'uko mwabivuze ugomba gushika kuki ufise intumbero ye eh, umugambi wo korora impene z'ubwoko bwa arapine uri mu mugambi mu migambi nyamukuru ya leta yo kugwiza amata no kugabanya ubukene mu gihugu uwo mugambi rero nka twebwe nko muri izabu twari dusanzwe dufise imigambi ubushakashatsi mu bworozi kandi atari ubworozi bw'impene gusa ariko ubworozi muri rusange ubworozi bw'inka ubworozi bw'ibitungo bito bito eh, hanyuma rero leta iduhaye iki kigo byace bidufasha ko byasanze biri mu byo twari dusanzwe dufise mu migambi yo gukorera ko akaba akize inzara mu rugo kongera ikamuha amafaranga akaba akize ubukene mu rugo ikongera ikamuha umwavu akaba akize kwa kunina yimbutse inzara mu rugo kuko iyo umuntu abuse umwavu acafumbira imirima yiwe agashobora kuzokwimbura byinshi kugira impene za alpine zibane neza usanga batandukanya impongore kubera usanga zitanganya ivya nkenerwa mu ngaburo mu bworozi bwa kijambere murazi yuko ibitungwa tigera binganya ingaburo haba hariho imyaka zikiri mito hakaba izikuze ziriko z'imikuru kurira hakaba amasuguru hakongera hakaba n'izifise amezi uko rero zitanganya ibya nkenerwa zo mu mubiri ko tuca tuza turazitandukanya n'uru ruhongore nicyo kimwe na rujya rurimo impene ziri n'amezi kandi nka ziriya ziri hajya ziri n'amezi akuze zegereje kubyara gusumbitse gusa turazitandukanya rero izegereje kubyara izitaregereza kubyara zikaja ziraja uruhande rumwe hariho kumbura kandi kabazo ngaha twogira zimwe zirafise amahembe izindi ntayo ivyo vyo nibiki kuba batabitahura eh, ibi vyo kugira amahembe no kutayagira ubundi izi mpene zose mu bwoko bwazo zama zifise amahembe mugo nk'izo mwabonye zidafise amahembe ni ukuvuga ko izavuye i buraya izavuye i buraya zose zaje atamahembe zifise ariko twebwe izo twavukije ngaha ntitwigeze tushaka kuzica amahembe kuko biradufasha mu kuzifata icyo bita kontansiyo nk'iyo ushaka kuyiha umuti uyifata amahembe ariko zijya zavuye hariya zaje amahembe barayaciye aha twinjiye twinjiye mu ruhongore bita materinite ni ukuvuga kwaha niho hari impene ziba zigira zibyare cyane iziheruka kubyara kuko ngaha tuhazana iziba zidashobora kubana ari zibiri kuko muri materinite impene imwe yose iribana yose iribana aha rero ziza ngaha zirindiye ko zibyara ni mu minsi ya mbere iyo zikibyara kugira ngo ubwagazi bubanze bureme iyo haheze iminsi rero tuba twitwara hariya haba zimwe zikama zimwe nababwira yuko ari kategori deretiere aborozi batanguye kwijukira korora izo mpene za alpine canke abimishije ku mpene za kirundi baratanguye kubona akamaro ko korora impene za kijambere canke impene usanga bimishije ku zindi mbere no kubwita ukuri nuko nyene ariko taronka amahera nyene usanga niyo twayarongoje usanga ari hatari nkaje mbere sino kugira ngo imene imeze nk'izi kubera nzirikana imaze kubyara nk'inyagazi ntegerezwa guca nyagere rero hakaba ujya ayi azijejwe muganga wazo atubwira ati nimuze tugende ingozi ahantu zatanguriye murabe je naragiye brema ndasanga impene neza nziza nziza nyine ikintu bita icebe mugabo ku nka bavuga ngo ni ingoma y'inka mugabo impene bayita icebe wasanga um, ibere rimwe ryonyene ibere rimwe ryonyene ry'impene imwe ryareha gutya eh. gukama naho wayituruka inyuma igakamwa amajage abiri ibyaye uwo mworozi aremeza kandi mbere ko amata akomoka ku mpene za alpine afise akamaro kanini ari nacyo gituma ahora ahimiriza aborozi benshi kuza barazibangura kuza kirundi mbere ngo no kuzijaburira mbere ngo no kuzigaburira ntibimurusha cyane afite akamaro kanini kandi arasosa asosa cyane kandi afite akamaro kanini vitamine sana kandi mu kuzigaburira ndaheza nkaca inka igeze cyane amazi zikanywa kugira ngo zivune akanyota indani iyo zirana isawa kabisa nawe ngira ngo naho ubona eh, hameze neza cyane ariko bosi zirarana mugabo ashaka yarabomoye icyumba cyarimo hagati yarakibomoye yaciye yubaka iyo oyi inyuma kugira ngo zagukigwe eh, n'udukwavu turimo agomba kudukuramo kugira ngo iyo nzu yose ibe iy'impene gusa tuzajya ducamo ibyumba kugira ngo utwo twagazi turare ukwatwo kugira ngo ariko byoshika nk'iyo suguru ntituvuye ngo nticyubwenge ariko iyo cy'ubwenge tugasanga bwimye butaragera bisigure yuko rero tuzoca ubwo buto buto tubushyira ukwabwo hanyuma izo zikuze nazo zikarana n'iyisugura turetse ko impene za alpine usanga zijya amaturuto ibyo twita indemamubiri poroteyine ruhande y'ubu bwatsi turaziha n'ibyo na bimwe mu kirundi abantu bita mu gifaransa arima konsantere kompoze ivyo rero kuyizi zirabikeneye cyane kugira ngo zikwize ivyankenerwa umubiri wazo ushaka cyane cyane iyo zikamwa kuko ni n'ibitungwa Eh, bitanga umwimbo munini kandi kugira uwo mwimbo biwutange biba bikenewe ko biba byaronse byankenerwa mu mfungurwa icyo ni ikintu kininiya cyane twe twama tuvuga twama tubwira n'abantu ko kuyitunga ni kimwe ariko kumenya kuyigaburira ibyo ikeneye mwese ku kiganiro ari umuyange uno munsi turi muri komine mwumba intara ya ngozi neza na neza mu byegwa aho hatungiwe impene za kijambere zo mu bwoko bwa alpine impene nk'uko mwabyumvise zishobora gukamwa hagati y'ilitiro n’amaritiro abiri y'amata ku munsi ngo kugira rero izo mpene ntizimye izo usanga zisangiye amaraso baca batandukanya aho ziba mu mpongore bezarimo akonsantere kompure izo rero nizo duha ku rugero zimwe zimwe ibyazo nk'impene kamwe tuziha ikiro n'inusu ku munsi izi kamwe ayo masuguru tukayaha inusu n'irobo aya masuguru akuze mm-hmm. hanyuma ziriya ntini nazo zikiri ntonto tuziha inusu unusu ku mpene imwe eh, amazi nicyo kimwe amazi ni ikintu cya mbere gikomeye ku bitungo amazi nicyo kimwe n'ubwatsi tuziha icyo bita adiribitum ni ukuvuga ko mu bwato hategerezwa kwama hariya amazi iminsi yose uko ishatse kunywa amazi iciyaronka uko ishatse kunywa amazi iciyaronka uko ishaka kurya ubwatsi kiburonka mu mpangore z'imyagazi nahone ni byiza ko umworozi atandukanya uko zibaho kuko usanga ingaburo itandukanye n'izoba zamaze gukamwa mu ruhongore rw'imyagazi yacutse ariko hariho n'ini itaracutse ibikiri ngaha mu bimaze bimaze gukura nibwo ruhongore rwazo rero ariko nago muri ruhongore murabona ko rurimwo dushambure ibyumba mm. biri mu byumba mm-hmm. bitandukanye uko zingana mm. kuko iyo zishyize hamwe zitangana hari aho ziba ziranigana ziri ko ziragira uru ruhongore rwose uko rubona n'utu twumba twose twa ni urw'izitaraza zikiri amashashi none kuri tujya twagazi uh, utabihitse natubwira igituma zitaba ziri kumwe na za nyina zazo eh, imyagazi ntishobora kugumana na nyina kuko zijya nyina twabwiye ko ari impene zikamwa eh, ntidushobora kuzigumiza hamwe rero na nyina kuko ntitwasubira kumenya ukuntu impene ikamwa hanyuma tumenye n'uwo mwagazi amata unyoye ntizinganya ntangangufu ntizinganya n'ibindi bimwe twari ko turababwira rero by'imyagazi ubundi nk'ubu ku mugoroba murabona imyagazi mitoya iri kumwe n'izi za nyinya izi zaje kugira zonye aha rero zaje kugira zonye nkaza hejeje konka nicyo gituma mubona ziriko ziritembereza ngaha dusubiye kuri ziriya zikamwa muzikama kangahe ku munsi zijya ubu udukama rimwe ku munsi dukama mu gitondo gusa ku mugoroba tukarekura ku inyana inyana zazo mm. arizo bita imyagazi mbega zonka ku mwanya ungana iki inshuro zingahe ku munsi zonkesha kabiri mhm. mu gitondo no ku mugoroba ku bantu bamwe bamwe batabizi hajya mu kw'izimene z'ikirundi hariho izo imyaga zipfa kubera za nyina zidafise amata kuyiye navyo bikaba bivaho yuko usanga nazo nyene n'ingaburo yazo iyo rero zivutse kw'izi mpene z'inzungu zitanga amata menshi bica bituma yuko n'imyagazi zivyaye ikura n'ingo hariho rero itandukaniro riri hagati y'amata y'inka n'ay'impene na cane cane izo mpene muri ko mwumva za kijambere zo mu bwoko bwa alpine nayo kuvaho iryo yororero ry'impene za alpine zo mu vyegwa kigiriye mu minwe ya Izabu ngo ubu umwimburiko uranaboneka atankomanzi mbere ngo n'agaforomaji baraka bakaronka gutyo bagasahiriza abanyengozi aha rero n'ubu aho ahagiriye mu minwe ya izabu twarashoboye kuronka amata ubu turakora foromaje abantu batanga kuza baramenyera buke buke yuko iforomaje ihari n'abantu no mu gihugu tumva ko batanguye kumenya yuko za mpene zikamwa zihari n'amata y'impene ahari twifuza rero yuko mu minsi iri imbere bazoba hakora abantu baronse izo mpene zikamwa bakimbura umwimbu w'amata mwinshi bakawuzana ngaha bakawuhingura nk'uko kera byahora bimeze ziramaze gushika ku isoko izo foromaje ubu ziramaze kuboneka aha turi urabona ko ntajya indani ziriyo kujya ku isoko ubu abantu bamwe bari kubatangwa kubimenya ariko twifuza ko nk'abadandaza bozimenyera turamaze kubwira abantu bamwe bafite amahoteli bafite amalimentasiyo baze baraza kuzitora naho ubundi twebwe izo dukoze ziguma ngaha abantu bakaza kuzigurira ngaha ah, nta kontwari do vante twebwe ntayizabu dufise eh, ariko abantu bari zimenyera baraca ngaha bakayigura foromaje abandi ukumva ko bariko zituma. muri kamere k'amata y'impene umuntu yumva ko atandukaniye hehe n'ay'inka eh, muri kamere k'amata y'impene n'ay'inka hajya eh, hariho itandukaniro riba ritoya ariko rikahaba amata y'impene hariho abayakunda ndetse abantu bigeze kuba bayanywa iyi poroje kapure gihari ubu rero urabona ko bafitiye inkumbu amata y'impene ni cyo gituma tubona aho baza kuyagura ndetse ayo tuwimbura yose tuyakora amaforomaje kuko hariho makeya yiduha abantu bakagenda kuyakoresha hanyuma itandukaniro by'amata y'impene n'ay'inka ibigize amata bisa n'uko ari bimwe ariko ku rugero rutangana burya amata aragizwe n'ibyo twita eh, matera zote bikagirwa n'ibyo twita sere minero kongera akagirwa n'ibyo bita regluside mu kirundi eh, harimo ndemamubiri hakabamwo ntanganguvu hakabamwo ibyo twokwita amavuta eh, hakabamo na nsanganyangaburo ibyo byose no mata y'inka arabigira ariko bitandukanye ku rugero kuri rwa bimwe no ku rugero rw'ibindi hanyuma rero ikindi nacyo gikomeye ku bintu bijyanye n'imfungurwa hariho icyo bita kanovera hajya ikintu kiratandukana n'ikindi kivuye ku kanovera bivuye ukuntu icyo kimuntu kimota ukuntu icyo kintu gifite ako kanovera mu kanwa cyangwa ku rurimi y'umuntu agifungura eh, nibyo mu gifaransa bita la home aborozi rero ngo barigishwa gutera ubwatsi bw'izo mpene mbere ngo iyo bariko barateragira ubwatsi bw'izo mpene burajyanye neza na neza n'umugambi wo kunywanisha uburimyi n'ubworozi n'ubunyene Elias Minani aramutswe ikigo cya Izabu ingozi ikintu cya mbere tubigisha tubigisha ko bazimira ubwatsi na cyane cyane ku mikobeko kandi izi zirahura neza n'umugambi wo kunywanisha baganisha uburimyi n'ubworozi ubwatsi bakabutera ku mikobeko hagati bakateramwo ibi birimwa abantu bafungura ibiharage ibijumbu ibigori ariko hari imikobeko hose bagateramwo ubwatsi bw'ibitungwa aho rero bica bituma yuko umurimo worozi n'agatongo gatoya afise gashobora kumufasha gutunga impene zibiri gutunga impene zitatu zikamwa zikamuha amaritiro abiri zikamuha amaritiro atatu ku munsi ayo mahera akamuzanira amafaranga akongera akaronka n'amata yo guha abana ndetse na ya mirima yiwe aca n'umwavu wo kuyishyiramo akazoca yimbura ku bijyanye n'amagara y'izi mpene turamaze kubona ibitungwa iyo byavuye hanze usanga umengo biragwaragurika cyane izi twavuga yuko nta shire particulier zaba zisaba ugereranije n'izindi mpene z'ikirundi nibyo izi mpene urumva si impene zo ngaha ubu turazivura zigakira irwaye turayivura igakira hanyuma ahandi naho tukagira icyo bita gukinga tugakinga ko indwara ziza kuvuga izi ndwara z'inzoka no kuvuga izi ndwara ziva ku nyondwi ni ukuvuga eh, indwara zindi ziva ku mikorobe ishobora kwinjira mu mubiri kandi izo zose imiti zivura irahari nico gituma niho woyiha umwene gihugu ahari hose nuko babwira bakamenya yuko igwaye igwaye bakabivura ariko muri rusange izi mpene ni mpene zikarirwa n'indwara gusumba zijya mpene zindundi kandi ibyo rero byozo n'ibisanzwe bizwi gitungwa gitanga umwimbu munini usanga ari gitungwa gikeneye ko umuntu nawe agifata neza iza ngabu rero ngo irakorana neza n'abajejwe uburimyi n'ubworozi kugira imbuto z'izo mpene alpine zigwizwe mu yindi mihingo y'igihugu ubundi izabu nk'ikigo gikora ubushakashatsi twebwe turakorana n'ubuyobozi bujejwe uburimyi n'ubworozi mu gihugu ibyo turiko turakorera mu bigo vya izabu vy'ubushakashatsi tubitanga mu gihugu tukabitanga mu buyobozi bujejwe n'ubworozi mu ntara nabo bagashobora kuja kubi kubyigisha gishobore gutanga umwimbu mwinshi bisaba ko kiba ari ico mu bwoko bwiza bwaremewe gutanga umwimbu mwinshi none muca mubikora gute ni ukuvuga izi mpene ziramaze gushika mu banyagihugu eh, ndababwiye yuko ubu tutarakwiza n'umwaka iki kigo tukironse ariko no muri iyo minsi mwumva tumaze igihe tugifise turamaze gutanga amasuku ashika icumi n'indwi y'ubu bwoko niyo ya mbere twatanze kandi tuyatanga nko mu gihugu cose mu maprovensi eh, umunani y'igihugu twatanzemo ayo masukuru kugira ngo bagende babanze barabe akamaro kayo izizovuka ko twaraberetse ku ukuntu bazozigaburira twaraberetse ukuntu zivurwa nabo zitangure kuba ziramenyera n'abantu bamenye ko zihari kuko ntibyoroshe nk'umuntu ari mu cyendagiro umucankuzo nk'umuntu ari mu cy'ibitoke nk'umuntu ari makamba kugira azomenye yuko mu byegwa bya ngozi hariho impene zikamwe hariho ababyumva nk'umugani ku mpene kamwe ariko rero buke buke turabona ko bizoza birashika duciye mu madepeyaye duciye mu abandi bantu dukorana umuyange n'ubworozi mu ntara ya ngozi bamenyesha ko izo mpene zaronkejwe aborozi bafite ubushobozi bwo kuzorora mu bijanye n'ubuhinga bwa none lazara nsagiye ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi guhugo maze kuzishyikirizwa bamaze kuzironka vuba ariko mubonzi ni ukuvuga ko kugira ngo zihabwe abantu muri no muri ziya za mbere babanje kuraba abantu bashoboye kuzifata neza atakwihenda kurimwo aho rero kubaza yuko zifashwe neza cyo ntawo kurigura kibaza kuko zifashwe neza cyane mbongira ngo nk'umworozi umwe yoba ataramenya akantu kamwe cyangwa kandi aziha byoshoboka ariko muri rusange zifashwe neza ubu nyene turiko turavugana ahubwo e, nari mvuye gukurikirana ubundi mugambi wo gukurikirana uko bakora bakora bijya bibuye ibitungwa birigata kugira ngo bironke ibyunyunyu bikwiye ngira ngo uwo byoba bigora niwo atahora aronka ibyo bibuye ariko nk'uno munsi ndabizeza yuko ibyo bibuye birigata kandi bikwije ingaburo ubu bigiye kuboneka kuko byatanguye gukogwa ngaho ingozi hajya muri gashikano ndetse no ngaha nyine hagati hagati hano mu mujyi byarabonetse ni dusaba ko ahubwo eh, abo batabizi yuko botangura kwijukira kugura ibyo bibuye kuko birafasha inka bigafasha impene ziya z'ikizungu nk'uko zifasha n'impene z'ikirundi bose eh, ngira ko mpimiriza hano mu ntara ngozi dufise ihangiro yuko ku mwaka ku mwaka imirima y'ubwatsi itegezwa kugwira igwire mu ntara ni ukuvuga ko yagwiriye mu ikomini bayagwiriye ku mutumba kugira igwire ku mutumba nibwo itegerezwa kugwira mu barimyi kandi ku murimyi umwe umwe wese ngaho ingozi ubwatsi bw'uko bwo kugaburira ibitungwa butezwa kuba buhari kandi burahari koko kuko twebwe guhera haraheze nk'imyaka irenga itatu ata muntu aturutse ibitungwa ivyo bisigura yuko abantu bijukiye kurimira ibitu ubwatsi ibitungwa muri bigorana rimwe na rimwe iyi iyikijya abayirerire ariko nk'ubu muri muri kugeza ubu nta myidogo ihari y'uko ubwatsi bwabuze rero ubwatsi ari ubw'inka ari n'ubw'impene ubu muri ino minsi burahari nino ngaha nciye ndangiriza kino kiganiro umuyange mwumvise yuko uno munsi twaye twabagejeje mu byegwa bya ngozi ni komine mwumba tubayagira ku bworozi bw'impene za kijambere bita alpine izo mpene nk'uko mwagiye murabyumva zikaba zikamwa hagati y'iritiro n'amaritiro abiri ku munsi reka nshimire bagenzanje